Eu caut fața lui, fața lui Dumnezeu, în inima ta, în sufletul tău, sunteți chiar trupul său, sunteți sângele său, sunteți iubirea lui, atunci ce ați făcut din el?